Ռադիո Արվեստանոց հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում ռադիո արվեստանոց մշակութային հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կպատմենք հայ ծովանկարիչ Հովհանես Այվազովսկու եւ նրա կտավների մասին։ Իններորդ ալիքը Հովհանես Այվազովսկու ամենահայտնի նկարներից է ստեղծվել է 1850 թվականին։ Գեղանկարիչը պատկերել է Ալեկոց ծովը եւ Նավաբեկյալ մարդկանց։ Արևի շողերը լուսավորում են հսկայական ալիքները։ Նրանցից ամենամեծը 9-րդ հալիքը սպառնում է խորտակել մարդկանց, որոնք փորձում են փրկվել խորտակված նավի կայմից կարճած։ Չնայած որ նավը խորտակվել է եւ մնացել է միայն կայմը, մարդիկ ողջ են եւ շարունակում են պայքարել բնության արհավիրքի դեմ։ Կտավի տակ երանգները ծովը ներկայացնում են ոչ այնքան դաժան եւ դիտողին հույս են տալիս, որ նավաբեկյալները կփրկվեն։ Նկարչի սերը ծովի հանդեպ ստիպում է շատերին նրան անվանել նկարչության ծովակալ։ Իր ծովային զգացողություններն Այվազովսկին արտահայտել եւ ամբողջացրել է հատկապես ամենահայտնի 9-րդ ալիք կտավում, ինչպես է ստեղծվել այս կտավը։ Այվազովսկին այս կտավը ստեղծել է այն բանից հետո, երբ ինքն է հրաշքով փրկվել սարսափելի փոթորկից։ Մի օր նավաստինները պատմել են նկարչին, որ փոթորկի ժամանակ ալիքները գնալով բարձրանում են եւ ամենաուժեղն ու ամենաբարձրը միշտ լինում է 9-րդ ալիքը։ Հենց այդ ալիքն է, որ խորտակում է նավերը, բայց եթե նավերը կարողանում են այն հաղթահարել, ապրելու հույս է արտանանում, որովհետև հետո ալիքները սկսում են թուլանալ։ Ակադեմիան ավարտելուց հետո Այվազովսկին ճանապարհորդել է ամբողջ Եվրոպայով եւ Իսպանիայի ափերին ուժեղ փոթորկի մեջ է ընկել, որտեղ իր աչքերով է տեսել, թե ինչ է 9-րդ ալիքը չի հավատացել, որ կարող է փրկվել, բայց ամեն ինչ ավարտվել է բարեհաջող։ Նկարիչը հետո հիշել է, թե ինչպես է կյանքը վտանգելով դուրս եկել տախտակամած, որ เป զի մանրամասն հիշի այդ ճակատագրական պահը եւ զգա մոլեգնող փոթորիկն իր ամբողջ ուժգնությամբ։ Նկարում պատկերված է, թե ինչպես են մարդիկ կարճում փոկված կայմին, իսկ նրանց է մոտենում 9-րդ հալիքը։ Սակայն վառարևը, որը երևում է ամպերի արանքից, հույս է տալիս, որ կփրկվեն այնպես, ինչպես հաջողվել է կտավի հեղինակին։ Սերունդների գիտակցության մեջ Այվազովսկի եւ Ծով ըմբռնումներն ասես նույնացել են։ Այվազովսկու անունը տալիս մտովի տեսնում ենք ծովային ամենատարբեր տեսարաններ՝ ամեհի փոթորիկներ, նավաբեկություններ, պայծառ արևածագեր, լուսնկագիշերներ, 19-րդ դարի սկզբին Ղրիմի Թեոդոսիա քաղաքում հաստատված հայ առևտրական Կոնստանտին Հայվազովսկու երկրորդ որդին է Հովհանեսը։ Մեծ ծովանկարիչը, որը քաջ գիտեր մայրենի լեզուն, իր նամակներում եւ հայկական միջավայրի համար նախատեսած նկարների տակ երբեմն ստորագրել է հայերեն՝ Հովհաննես Այվազովսկի կամ Օվանես Այվազյան։ Նախնական կրթությունը տեղի հայկական ծխական դպրոցում եւ ապա Սիմֆերոպոլի գիմնազիայում ստանալուց հետո Հովհաննեսը ոսկե մեդալով ավարտում է Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիան եւ գործուղվում արտասահման կատարելագործվելու։ Վերադառնում է իբրև արդեն եվրոպական հրճակ ձեռք բերած ծովանկարիչ։ 1845 թվականին Այվազովսկին թողնում է Ռուսաստանի մայրաքաղաքը, գալիս է իր հարազատ Հայաշատ Թեոդոսյան, ծովի ափին տուն արվեստանոց է կառուցում եւ ստեղծագործում մինչև կյանքի վերջին օրը սերունդներին թողնելով շուրջ 6000 պատկեր։ Այվազովսկին աշխատել է շատ արագ, տեսողական փայլուն հիշողությամբ, պատկերել է ծովը օրվա տարբեր ժամերին, տարբեր եղանակներին, նամանկուց էր ճանաչում եւ սիրում ծովը, Նրա ստեղծած գործերի մեծ մասը ծովի փոթորկահույս տեսարաններ են։ Եվ ահա փոթորիկները պատկերելիս նա ընդգծել է այդ տարերքի դեմ պայքարող մարդու ուժը, ցույց տալով, որ մարդը չի ընկճվի, մարդը կհաղթի։ Այդ գաղափարն է արտահայտված օրինակ նրա հրճակավոր 9-րդ թալիկ կտավում։ Այվազովսկու պատկերների մեջ արտացոլում են գտել հարազատ ժողովրդին հատուկ անսահման կենսասիրությունն ու լավատեսությունը։ Երիտասարդ հասակում Էվազովսկին ընտրվել է Եվրոպական մի շարք ակադեմիաների անդամ եւ արժանացել ֆրանսիական պատվոլեգիոնի շքանշանի։ Գրեթե ամեն տարի նրա պատկերների ցուցահանդեսներ են կազմակերպվել Ռուսաստանի, Եվրոպայի ու Ամերիկայի խոշոր քաղաքներում։ Նա համաշխարային փառք է նվաճել իբրև ռուսական դպրոցի ներկայացուցիչ եւ լայն ճանաչում բերել ռուսական նկարչությանը։ Որպես իր ժամանակի առաջադեմ արվեստագետ, նա մեծ սեր է տածել փոքրաթիվ ճնշված ժողովուրդների հանդեպ եւ նրանց ազատատենչ պայքարի նվիրված կտավներ է ստեղծել։ Այվազովսկին ամբողջ կյանքում սերտորեն կապված մնաց մայր ժողովրդին, Նրան խորապես ցնցեցին 1890-ական թվականների հայկական ջարդերը Թուրքիայում։ Խորին կսկիծով վշտացած է սիրտս անբախտ հայոց չլսված, չտեսնված կոտորածով գրել է նա հայրենի քաղաց իր նամակներից մեկում։ Այդ ապրումների արդյունքն են հայ ժողովրդի ողբերգությանը նվիրված մի շարք ցնցող պատկերներ։ «1868 թվականին Այվազովսկին ճանապարհորդել է Անդրկովկասում, Այդ ուղևորությունը նկարչին նյութ է տվել ստեղծելու Հայաստանի բնությունը պատկերող կտավներ՝ Արարատ, Սևանալիչ եւ այլն, որոնցով նա սկիզբ է դրել հայկական բնանկարչության զարգացմանը։ Այվազովսկու տունը Թեոդոսիայում եղել է մի յուրօրինակ ուխտատեղի։ Այստեղ հյուրընկալվել ու ելույթներ են ունեցել մեծ դերասան Պետրոս Ադամյանը, կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, ջութակահար Հովհանես Նալբանդյանը եւ ուրիշներ։ Նրան աշակերտել ու նրա արվեստով ոգեշնչվել են բազմաթիվ հայ նկարիչներ։ Այվազովսկին երազել է համախմբել աշխարհով մեկցրված հայ նկարիչներին։ Այվազովսկին նաև լավ ջութակ է նվագել ու երգել։ Ռուս մեծ կոմպոզիտոր Գլինկան, լսելով նրա երգերն ու մեղեդինները, այնքան է հավանել, որ այդ մեղեդիներից մի քանիսն օգտագործել է իր Ռուսլան եւ Լյուդմիլա օպերայում։ Այվազովսկին եղել է Ղրիմի հայկական գաղթավայրի հովանավորը, Թեոդոսիայում բացել է պատկերասրահ, հնագիտական թանգարան, գեղարվեստական դպրոց, գրադարան, համերգային դահլիճ։ Այվազովսկու գերեզմանակարի վրա գրված է. «Ծնվեց մահկանացու, թողեց անմահիշատակ, նավախճանվեց վրձինը ձերքին, ինչև վերջ հավատարիմ մնալով իր ապրել ինձ համար նշանակում է աշխատել դավանանքին»։ Այվազովսկու նկարները պահվում են աշխարհի խոշոր թանգարաններում։ Նրա պատկերների մի սքանչելի հավաքածու մշտապես ցուցադրվում է Հայաստանի պետական պատկերասրահում։ Ռադիո արվեստանոցն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այվազովսկին ծովերի ցասումը կտավը վրձնել է 1886 թվականին։ Յուղաներկով կտավը ծովերի ցասումը ներկայումս գտնվում է մասնավոր հավաքածուում։ Այս ստեղծագործության մեջ Հովհանես Այվազովսկին պատկերել է փոթորկոտ ծովը ժայռերի մոտ, որոնց ուրվագծերը կորչում են խավարում։ Փոթորկալի ծովը միահյուսված է երկնքին, որտեղ ամպրոպ է։ Մուք ամպերից փայլատակում են շանթերը։ Ալիքները բախվում են բարձրափերին եւ գահավիժում ներքև։ Փոթորկահույզ մտնոլորտը ծովից հասում Նայվազովսկին այնպես է նկարել, կարծես դիտողը լսում է ափերի շարաչն ու կայծակների որոտը։ Առաջին պլանի ցախ կողմում նկարիչը նավակ է վրձնել, որտեղ մարդիկ են պատկերված։ Վերջիններս փրկվել են նավի խորտակումից։ Նրանցից մեկը ձերքով դեպի ափն է ցույց տալիս, մյուսները թիավարում են։ Նկարի գունապնակում հիմնականում մուգ երանգներ են օգտագործված։ Կտավը ստեղծված է սառը եւ տաք մոխրագույն, մուգ կապույտ եւ դեղնավուն դեղնակարմիր երանգներով։ Thank you Հովհանես Այվազովսկին ընկալվում է որպես ռուս ծովանկարիչ։ Անշուշտ նա ռուսական արվեստի, գեղանկարչական դպրոցի ու միջավայրի ծնունդ է, սակայն նկարչի ստեղծագործական դեմքն ու դիմագիցն անկասկած յուրօրինակ եւ հետաքրքիր է դարձնում նրա ազգությունը։ Հայկական արմատներն ու հայի նրատեսակն ամենուր է։ Այվազովսկին իր հուշերում գրել է. «Երբ ես 8 տարեկան էի, հայրս պատմեց, որ կա երկիր, որտեղ ծով չկա» Ես սարսափելի վախեցա ու լաց եղա, ինչպես կարող է այդպիսի մղձավանջ ապրել առանց ծովի, իսկ նավերը, նավերն առանց ծով ոչ մի կերպ չեն կարող լինել, իսկ մարդը, մարդն առավել եւս Մանկության տարիներին սարսափելի թվացող առանց ծովի երկիրն արդյոք բացահայտեց Հովհանես Այվազովսկին, ոչ ոք չգիտի։ Որոշ աղբյուրներ պատմում են, որ նա Անդրկովկաս ճանապարհ հորթելիս եղել է նաև Հայաստանում, սակայն որևէ հիշատակություն կամ հետք այդ այցից չի հասել մեզ։ Միակ հետքերը նրա Հայաստանին ու հայերին նվիրված նկարներն են, Մեծ ծովանկարիչը բազմից սանդրադարձել է Իրանցով հայրենիքին, նա պատկերել է Սևանալիճը, Արարատը, Արատյան դաշտը, հայկական կենցաղն ու հայ մարդուն, հայոց պատմության բազմաթիվ դրվագներն ու աստվածաշնչյան թեմաները նույնպես գրավել են Այվազովսկու ուշադրությունը։ Դավանելով հայրաքելական եկեղեցուն, նա ողջ կյանքում հավատարիմ է մնացել իր եկեղեցուն ու հավատքին։ Դրա վկայություններից մեկն էլ Թեոդոսիայի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին է, որտեղ ոչ միայն գրանցել են Հովհանես Այվազովսկու ծնունդը, այլ նաև այստեղ է մկրտվել, պսակադրվել ու ամփոփվել մեծ ծովանկարիչը։ ավարտվեց ռադիոարվեստանոց հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 24-ի թողարկումը հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք